الحمد لله رب العالمين <coughs> والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم حديث يكمن تانو عن أبي هريرة رضي الله عنه imepokewa kutoka kwa Abu Huraira Allah awe radhi naye kuwa anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala amesema Rasulullah صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر يلي امباي امؤمني الله نسيكو يا فليقل خيرا اسمه يا خيري او ليصمت او انيمازي ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر na yule anayemwamini Allah na siku ya mwisho falyukrim jara amkirimu jirani wake waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir na yule ambaye amwamini Allah na siku ya mwisho falyukrim dhaifa amkirimu mgeni wake Hadithi imepokewa na alimamu al-Bukhari na Muslim rahimahumallah. Hadithi hii asema Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala فقوله صلى الله عليه وسلم قول ياك متومي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يوتي أنباي أنا يمؤمني الله نسيك يميشو falyafal kadha wa kadha afanye hivi na vile yadullu yajulisha kuwa ala anna hadhihi alkhisal yajulisha kuwa mambo haya yaliyotajwa katika hadithi hii yaliyofungamanishwa na imani na Allah na siku ya mwisho min khisalil iman ni katika mambo ya iman وقد سبق أن الأعمال تدخل في الإيمان na imetangulia kuelezwa kuwa matendo ya kiibada yanaingia katika iman kwa hivyo mtu kusema wema ama maneno mazuri au kunyamaza ni katika iman na mtu kumkirimu mgeni wake ni katika iman na kumkirimu jirani wake pia vile vile ni katika katika iman wa a'malul iman na matendo ya kiiman taratan tataallaqu bihuquqillah wakati mwingine yanafungamana na haki za Allah ka adai alwajibat wa tarki almuharramat kama mfano kutekeleza za faradhi za wajib wa tarki almuharramat au kuacha za haramu haya ni mambo ya kiimani yanayofungamana na haki ya Allah azza wa jalla wa min dhalika na katika hayo qaulul khairi wasamtu an ghairihi kumatema maneno mazuri na kunyamaza na kuwa kimya na mengineyo ambayo si ya khairi wataratan na wakati mwingine matendo haya iman tataallaqu bihuquqi ibadihi yanafungamana na haki za waja wa Allah kama mfano ka ikrami dhaif kama kumkirimu mgeni wa ikrami aljar na kumkirimu jirani walkaffi an adhahu na kujizuia na kumuudhi jirani fahadhihi thalathatu ashiya yu'maru biha almu'min. Kwa hiyo mambo haya matatu anaamrishwa kwayo mu'min, mambo haya ambayo yanahusiana na iman ni mambo aidha yanafungamana na haki ya Allah, haki miongoni mwa haki za Allah kama kuzungumza ya kheri na kunyamaza na kuwa kimya na yasiyokuwa ya, ya kheri, ama yanafungamana na haki ya waja wa Allah kama kumkirimu mgeni au kumkirimu e, jirani kwa hivyo haya mambo matatu mu'min aamrishwa awe ni mwenye kuyatia katika vitendo na tulipoanza kusoma kitabu hiki al-arba'un an-nawawiyya tulisema lengo la kusoma ni amal lengo la kusoma ni amal si kujua tu ahadith amepokea kadha wa kadha amesema Rasulullah kadha wa kadha makusudio ni kuyatia katika vitendo kama ni masa, masail yanayofungamana na iman mtu awe na aqida hiyo kama ni masala yanafungamana na amal matendo ya kiibada na mja kwa kulingana na uwezo wake awe ni mwenye kuyatekeleza na kama ni makatazo yatajwa katika ahadithi hizi twazisoma basi mja ajitahidi sana kujiweka mbali na makatazo hayo yanayopokewa kutoka kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hapa kuna wasia tatu. Jambo la kwanza, mtu anapotaka kuzungumza apime maneno yake, achunge yale yanayotokana na kinywa chake, ulimi wake auzuie, azungumze, afikirie kabla ya kuzungumza, nataka kusema nini? Ina manufaa gani maneno haya ambayo nitayazungumza? yaweza kumdhuru nani ona kwa hivyo mtu akishapima maneno yake yakiwa ni yaheri basi yazungumze kama si yaheri na anyamaze na maulama wasema rahimahumullah rahimahumullah jami'an wasema kuwa maneno ambayo ni yaheri ya aina mbili aidha ni maneno ya khairi khalis kama kusoma Qur'an mfano kuamrisha mema kukataza maovu ni katika mambo ya khairi au kufanya dhikri Allah ni katika maneno ya khairi, mambo ya khairi mtu ambayo ayatamka, na kuna mengine ambayo ni mubah, si ya khairi, ni, ni mambo ya kawaida, maneno ya kawaida ya halali mtu ayazungumza, kama mfano nimeenda, nimekuja, nimekula, mambo ya kawaida mtu ayazungumza. Mambo haya kawaida mtu anapoyazungumza, basi ikiwa anakusudia kuzungumza maneno haya ambayo ni ya kawaida ili eh, mtu fulani anufaike na maneno haya basi ni khairi pia vile vile yani asli yake si khairi aifungamani na ibada si khairi katika asli yake kama dhikr kama kusoma Qur'an lakini ni khairi ambayo yafungamana na mwingine labda waweza mzungumzisha maneno ambayo yatampatia e, utulivu katika moyo wake maneno ya e, mazuri ya kumpatia mwelekeo au nasiha na mengineo ona kisha jambo la pili aamrishwa amkirimu jirani wake na jirani aidha ni jirani ambayo kwa pamoja nawe katika safari au wasuhubiana naye katika kazi yako au waishi naye katika eh, sehemu moja ambayo mwaishi basi ni vyema bali ni amri kuwa mtu afaa kumkirimu jirani wake na akiwa jirani yule ni Muislamu na ni wa familia basi haki yake iko zaidi zaidi kuliko yule asiyekuwa wa martaba hii kwa sababu majirani aidha wa kwanza aina ya kwanza ni jirani Muislamu ambaye ni wa familia huyu akona haki tatu haki ya Uislamu haki ya ukaraba na familia na haki ya ujirani ngapi tatu au awe ni Muislamu lakini ni jirani yako, lakini si wa karaba yako, si wa familia yako, basi yako na haki ngapi? Mbili, haki ya Uislamu na haki ya ujirani. Au eh, ni jirani lakini si Muislamu, basi huyu yako na haki ya nini? Haki ya ujirani. Hata kama si Muislamu, mtu afaa kumkirimu, bal huenda kumfanyia ikram ile ikamvutia katika Uislamu kisha amrishwa pia vile vile ikiwa amwamini Allah na siku ya kiyama amkirimu mgeni wake na kumkirimu mgeni asema Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala inna lidhayfi haqqan alam ala man nazala bihi hakika mgeni akona haki kwa yule ambaye ameshuka kwake akona haki juu yake wa huwa thalathu maratib na haki hizi za huyu uh, mgeni ni tatu haki ya kwanza haqqun wajib haki ambayo ni ya wajib na haki ya pili tamamun mustahab ni ile ukamilifu inayopendekezwa na haki ya tatu au martaba ya tatu ya chini zaidi sadaqatun min sadaqat sadaqa katika miongoni mwa sadaqa kwa hivyo martaba ya kwanza ni wajib alafu zaidi yake ni ile e, inayopendekezwa ya ukamilifu na ya juu zaidi ni sadaka asema falhaqul wajib haki ambayo ni wajib kwa mgeni ambayo mgeni afaa kupatiwa juu ya yule aliyeshuka kwake yaumun wa laila ni usiku mmoja na mchana wake ni wajib kwa yule mgeni alishuka kwake amkirimu angalau siku moja hii ni wajib siku moja na mchana wa, na, na usiku wake wajib طبعا kulingana na uwezo wake وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المراتب الثلاثه Mtume صلى الله عليه وسلم ametaja daraja hizi tatu fi alhadith almuttafaq ala sihhatihi katika hadith ambayo Bukhari na Muslim wameipokea min hadithi Abi Shuraih al-Khuzai hadithi Abu Shuraih hadithi hii yasema hivi kuwa asema Abu Shuraih absartu absarat aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macho yangu yalimuona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasami'athu udhunai na masikio yangu yalimsikia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina takallama bihi qala aliposema maneno haya akasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yule ambaye amwamini Allah na siku ya mwisho falyukrim dhaifahu jaizatahu jaizatuhu amkirimu mgeni wake jaiza yake jaiza maulama wanasema ni kumkirimu na kufanya e, upeo wa juu katika ikram kama kutaba, kutabasamu naye kumlisha kumzungumzisha mazungumzo mazuri na kumpatia makao pahala ambapo atakapopumzika Waqila maana yake nyingine i'ta'uhu ma yajuzu bihi wa yakfihi masafata yawmin wa layla inda insirafihi, yani kumpatia kitakachomsaidia katika safari yake angalau kwa masafa ya siku moja na usiku wake, masafa ya 24 hours ambayo aweza kuikava katika safari yake, umpatie kitakachomsaidia katika safari yake anapotoka kwako. Asema qalu, masahaba wakasema, wama jaizatuhu jaiza ya mgeni nini akasema yaumun wa layla usiku na mchana qala wadhiyafatu thalathatu ayyam na dhiyafa ugeni kule kumkaribisha mgeni na kumfanyia ikram mgeni ni siku tatu wama kana ba'da dhalika fahuwa sadaqa na zaidi hapo ni sadaqa kwa hivyo haki ambayo ni ya wajib ni umkirimu kwa siku moja na usiku wake Taib, ukitaka kupata ajira zaidi inayopendekezwa umkirimu kwa siku ngapi? Siku tatu. Na endapo ataketi kwako wiki mzima mfano au zaidi, unazidi kumkirimu, basi ni katika sadaka, sadaka miongoni mwa sadaqat. Naam, hiyo ni hadithi ya kumi na tano, hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu. قال رحمه الله تعالى الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري حديث يكون من الستة حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه asema kuwa anna rajulan qala linnabiyi sallallahu alaihi wasallam kuwa kuna mtu alimwambia rasulullah sallallahu alaihi wasallam ausini nipe wasia niusie qala akamwambia rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab usikasirike faraddada miraran akarudia mtu yule karudia niusie niusie mara kadha qala jawabu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni moja tu la taghdab usikasirike usikasirike na mtu huyu yasemekana kuwa ingawaje hajulikani nani na maulama wafanya ijtihad kumjua nani lakini muhimu ni wasia ambayo iko katika hadithi hii katika riwaya mtu huyu alimjia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema ya Rasulullah alimni shay'an ewe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nifundishe jambo wala tukthira alayya na wala usikithirishe usiyefanye mengi mambo machache la'alli aihi huenda nikaihifadhi na nikaitekeleza kulingana na uwezo wangu qala la taghdab Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia usikasirike. Faradada miraran, akarudia na Mtume sala sallam anamwambia la taghdab, usikasirike. Naam, asema Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, faqawluhu sallallahu alayhi wasallam liman istawsahu kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa huyu ambaye alimuomba wasia akamwambia la taghdab usikasirike yahtamilu amraini ma, maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam usikasirike yaweza kubeba moja ya maana mawili haya maana ya kwanza ahaduhuma an yakuna muraduhu al-amra bil asbab allati tujibu husna al-khuluq ni aidha makusudio ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa kumwambia usikasirike ni kule kumwamrisha na mambo visababu ambavyo vitampelekea kuwa na tabia njema. Aidha, Rasulullah sallallahu akusudia kumwamrisha na mambo ambayo yatampelekea yatamwajibishia mtu huyu awe na tabia njema, kama min alkaram, kama tabia ya ukarimu, wasakha walhilm walhaya waltawadhu walihtimal. Tabia hizi, tabia ya ukarimu, tabia ya upole, tabia ya kuona haya na kujitweza pasina kufanya kiburi wa, na kubeba na kuwa na subra wa kafil adha na kuji e, kuto e, mdhuru mtu na kutomuudhi mtu wasafhi na kusamehe wala afu mpaka mwisho wanahwi dhalika min al-akhlaq al-jamila na mifano yake katika tabia nzuri kana kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amwamrisha na sababu zitakazompelekea yeye kuwa na tabia hizi njema. Wathani, na uwezekano wa pili au maana ya pili ambayo aweza kusudia Rasulullah sallallahu alaihi katika kumwambia la taghdab, an yakuna almurad, iwe kusudio ni la ta'mal bimuqtada alghadab idha hasala laka, kuwa endapo utakasirika na tabia ya mwanadamu kukasirika. Endapo utakasirika, basi isikupelekee kule kukasirika wewe kutekeleza unachokusudia kwa kukasirika kwako. Umekasirika, unataka kumpiga mtu, usifanye. Ndiyo hiyo, umefikia daraja ukasirika, lakini usivuke hapo. Sasa ukawa wafanya kulingana na hasira yako inavyokuamrisha, usifanye kama kumpiga mtu, kama kumtusi mtu, kama kumuudhi kwa njia moja au nyingine usifanye bal jahid nafsaka bali upigane jihad na nafsi yako ala tarki tanfidhihi wal amali bima ya'muru bihi na upigane jihad na nafsi yako ili iweze kuacha kutekeleza yanayopelekewa na hasira na kuifanyia kazi amri ambayo inatokana na hasira yani kinachokuamrisha hasira yako usiifanyie kazi mpaka mwisho wa maneno yake Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Naam. Na imepokewa katika hadithi mbalimbali mbali, mambo ambayo mja aweza kufanya endapo amekasirika. Katika baadhi ya mapokezi ni mtu kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim, na hasira yake na ghadhabu yake itakwenda chini, na katika hadithi nyingine ni endapo mtu akiwa amekasirika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuhusia kama amesimama na afanyaje, aketi, na kama ameketi basi afanyaje, ajilaze. Almuhim afanye harakati ambayo itamtoa katika hali ile ya hasira, imgeushe na imbadilishe hali yake ndo muhimu zaidi kwa sababu hasira mara nyingi kama wanavyosema Waswahili hasira ni nini? Ni hasara. yani baada ya hasira kuondoka ndo mtu anaanza kujuta. Nilifanya hivi. Kweli nilimtusi mtu ajiuliza. Mimi ndiye niliyefanya hivi. Naam ni wewe uliyefanya. Ni wewe ndiye uliyetoa maneno yale. Sema subhanallah. Mtu aanza kujuta baadaye. Kwa hivyo ni aula hasira inapokupanda na kuna sababu zinazokupelekea kuwa na hasira ni ujieke mbali na sababu zile ukae mbali na utakapopata e, jambo hili la hasira ni ujaribu sana uicontrol uicontrol na ujiondolee e, hasira hii ili ubakie katika katika salamu kwa hivyo ni wasia wa rasulullah ya rasulullah sallallahu kwa huyu sahaba na kila mmoja apatie apatio wasia kulingana hali yake kuna ule ambaye wasia kwake yeye, mfano ukimuona ni mtu ambaye e, mazungumzo yake si mazuri, akakuomba wasia, unamwambia chunga ulimi wako, mfano ama zungumza maneno mazuri. Mtu mwingine ambaye tabia yake mfano ni kula ya haramu, wasia kwake yeye nini? Usile ya haramu, kula katika halali. Kwa hivyo kila mmoja akona hali ambayo wasia hasa kwake yeye yamfaa, si kila mmoja mfano ambiwa la taghdab isipokuwa kama kuna tabia hii ya hasira la taghdab mwingine utapata katika ahadith anapatiwa wasia fulani mwingine anapatiwa wasia fulani kila mmoja kulingana na nini na hali yake naam asema rahimahullahu ta'ala الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم أبو يعلى ambaye شداد بن أوس الله يرادي ناي أسيما مسيما رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حقيقة الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء ameandika na amefaradhisha ameamrisha kufanya wema kwa kila kitu kufanya wema juu ya kila kitu fa idha qataltum fa idha qataltum kwa hivyo mtakapoua fa ahsinul qitla muwe kwa njia nzuri wa idha dhabhtum na mnapochinja fa ahsinu dhibha basi chinjeni kwa njia nzuri waliyuhidda ahadukum na mmoja wenu liyuhidda yani anoe anoe shafratahu kisu chake akinoe vizuri waliyurih dhabihatahu na amstareheshe mnyama wake ambaye anayemchinja. Hadithi hii ni hadithi azim, hadithi nzito, hadithi kubwa ambayo afundisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwayo jambo la ihsan, jambo la ihsan. Mwanzo, jambo la kwanza katika hadithi hii, inna Allaha kataba, hakika Allah azza wa jalla ameandika maana kuandika ni kuamrisha na kuhukumu ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum ku Allah ameamrisha amefaradhisha amehukumu kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyya mpaka mwisho aya Allah ameamrisha eh, jambo hili na mengineo kwa hivyo maana mahala ambapo kuna kataba kwa makusudio ya kisheria ni kuhukumu na kuamrisha kwa hivyo hadithi hii asema ibn Rajab hina idhin hivyo basi فهذا الحديث نص في وجوب الإحسان ni dalili ya kuonesha kuwa ihsan ni wajib ihsan ni nini ni wajib nini maana ihsan Kufanya uzuri, kufanya uzuri na kufanya wema ni wajib kwa sababu Allah asema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema inna Allaha kataba hakika Allah azza wa jal ameandika amehukumu ameamrisha amefaradhisha kwa hivyo ni wajib na Allah azza wa jal ameamrisha katika Qur'an inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan hakika Allah amrisha kufanya uadilifu na kufanya wema wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin asema wa hadha al-amru bil ihsan na hii amri ya kufanya wema na kufanya ihsan taratan yakunu lilwujub kuna wakati inakuwa ni wajib mfano gani kal ihsani ila alwalidain kama mfano wa kufanyia wema wazazi wawili ni wajib ni wajib ambayo kila mmoja aijua wa walidaini ihsana وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كالإحسان إلى الوالدين والأرحام na kuwafanyia wema pia vile vile majamaa zako wa karibu bimiqdari ma yahsulu bihi albirru wasila kwa kadri ambayo inapatikana ndani yake wema na inapatikana ndani yake kuunga kuunga jamii ni wajibu kwa kadri hiyo ni wajibu والإحسان إلى الضيف بقدر ما يحصل به قراه على ما سبق ذكره na kama ilivyotangulia kuhusiana na kumkirimu mgeni kwa kadri ambayo inatosheleza ku eh, mweka na kumkaribisha kama tulivyoeleza katika hadithi iliyotangulia wataratan yakunu linnadbi na wakati mwingine ihsan inaweza kuwa inaamrishwa lakini kwa njia ya kupendekezwa si wajibu ka sadaqati tatawwu kama sadaqa ambayo si ya lazima au mfano wake hadithi hii asema ibn Rajab yadullu ala wujub alihsan fi kulli shay'in min alamal yajulisha wajib ulazima wa kufanya ihsan katika kila jambo ya matendo lakin ihsanu kulli shay'in bihasabihi ihsan ya kila kitu ni kwa kulingana nacho kila kitu iko na kiwango cha ihsan ama namna inayofanyiwa ihsan ndo rasulullah sallallahu alaihi wasallam akapiga mfano katika hadithi hii kuja kueleza naam mambo mengi ametaja ibn rajab rahimahullahu ta'ala kuhusiana na wema kwa kulingana na kila kitu kwa hali yake asema fa idha qataltum asema rasulullah sallallahu alaihi wasallam apiga mfano ya wema idha qataltum mnapoua fa ahsinu alqitla basi fanya uzuri katika kuua mfano ni, ni mtu ambaye astahiki kuuawa kisheria kuuawa kisheria tulisoma katika hadith ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kuwa la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda ya kwanza ni ipi athayibu zani aliyezini na wala si bikra yuko katika ndoa au ashapitia ndoa ni kuuawa kupigwa mawe aha an-nafsu bin nafs mtu akaua nafsi na nafsi yake pia yauawa qisasan na tatu tariku lidinihi wal mufariqu jamaa yani kufanya ridda na kuacha dini ya Uislamu na jamaa ya Uislamu kwa hivyo endapo kuna sababu ya kuua mtu kisheria basi auawa kwa njia nzuri pasina kuadhibiwa sana kama ni kuuawa kama ni kuchinjwa ama ni kwa kupigwa risasi ya mfano almuhim auawe kwa njia nzuri si kwa njia ya kumwadhibu isipokuwa maulama wanasema isipokuwa kama kuua kwake aliua mfano na aliua kwa kutesa mtu ambaye aliyekuwa akimuua naye pia vile vile atateswa hivyo hivyo mpaka afanyaje afariki dalili ni kuwa myahudi mmoja radda ra'sa jariya alichukua kichwa cha e, eh, kija kazi msichana na akamgonganisha baina ya mawe kamponda kichwa mpaka kafariki hivyo hivyo akafanyiwa hivyo hivyo akafanyiwa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mpaka kafariki na kisa ya wale majamaa uraniyin wale ambao walikuja Madina kwa Rasulullah sallallahu alaihi na wakapata homa ya Madina wakamwomba Rasulullah sallallahu alaihi na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatuma waende katika mahali ambapo ngamia ya Baitul Mal zinapofugwa ili wanywe eh, mkojo ya ngamia na maziwa ya ngamia na wakafanya hivyo na wakapata nguvu ugonjwa ukaondoka lakini wakafanyaje badala ya kushukuru wakamuua yule ambaye aliyekuwa akichunga ngamia ya sadaka wakamtoboa macho na wakaiba ngamia na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naye akatuma baadhi ya masahaba nyuma yao na akawashika na wakauawa hivyo hivyo na wakatobolewa macho wakawekwa katika jiwe moto ya Madina wanachomeka wanamuomba wanaomba wasaidiwe na maji lakini hakuna yule ambaye awasaidie mbako akafariki kwa hivyo kama aliua kwa njia hiyo naye anauawa kwa njia hiyo haina neno hii ni sheria ya Allah jalla fi'ala kwa hivyo almuhim ahsinul qitla mnapoua na muue kwa njia nzuri wa idha dhabhtum na mnapochinja nini tofauti ya kuua na kuchinja eh naam nini tofauti ustaz fadhal mhm qatl ni katika binadamu Masha Allah ehe amejaribu nusu ya jawabu na anakamilisha jawabu mhm Naam. Naam, naam. Chinja ni ile sheria imeamrisha. Mm. Kama Mhm. Kuna masharti yake. Naam. Mashaallah, karibu pia. Ehe, zaidi ustaz Naam. Naam. Eh. Ametuongezea faida. Kinachochinjwa ni kile ambacho kina kinaliwa na kinachouawa hakiliwi yaweza kuwa ni binadamu au hata ni mnyama ambaye afanyaje akuudhi mfano eh wamuua sawa sawa ni nyoka au mbwa koko au mfano wake anayekuudhi unamuua lakini kwa njia nzuri kwa hivyo idha dhabahtum mnapochinja ili mle mnapochinja wanyama wa kula idha dhabahtum fa ahsinu dhibha basi fanyeni uzuri katika kuchinja fanya uzuri katika kuchinja na katika uzuri katika kuchinja ni mwanzo mtu aseme bismillah ataje jina la Allah na yule anayechinja awe muislamu au katika ahlul kitab asiwe katika mushrikini na anapochinja asema Rasulullah SAW alaihi liuhidda ahadukum shafrata kile an, kifaa anachokitumia sawa sawa ni kiswa mfano wake basi akinoe vizuri na asinoe mbele ya yule mnyama inachukizwa ina, inakatazwa mtu asinoe amemfungia mbuzi pale ataka kumchinja na noa mbele yake la hiyo ni mbaya inakatazwa kwa hivyo anoe kando na anapomchinja asimchinje mbele ya wengine wanapoona anachinjwa ana, ana, ana, ana, ana nao pia vile vile wakaingiwa na uoga zaidi la mchinje pembeni na atumie nguvu maulama wanasema atumie nguvu pamoja na kuwa kifaa chake kina makali zaidi pia vile vile atumie nguvu na akate eh, mishipa hizi mbili eh itwaje jugular veins eh az, az, azikate hizi mbili naam lazima azikate hizo mbili na akate pamoja na eh, hii ya katikati eh Muhimu ni hizi mbili hizi, kwa sababu hizi zinabeba damu nyingi eh, hizi mbili zikatwe na asi, asivunje shingo. Baadhi ya watu wanapochinja, jamaa anachinja alafu ana anageuza mnyama bado anatapatapa, anageuza kichwa chake, anamtoa kichwa. La, mpatie mpatie muda. Na pia vile vile mengine katika mengine ambayo yakatazwa wakati wa kuchinja, ili mtu afanye wema Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala asema baadhi ya watu wanachinja anapomchinja anashikilia miguu zake mmoja anachinja na mwingine anashikilia miguu Naam ashikilie miguu mwanzo ama afunge mwanzo anapochinja ili asirukeruke lakini baada ya kumkata basi amwachilie nini miguu yake wanasema kule kuachilia mguu ni nzuri zaidi kwa sababu inamfanya yule mnyama atoe damu yote damu yote ambayo katika mwili wake itoke yote na kule kumzuia ni kumpatia dhiki usimzuie wanasema ni aula mtu baada ya kuchinja ama hata anapochinja kama alivyofanya Rasulullah sallam aweke mguu wake juu ya shingo akanyage yule mnyama katika shingo yake si kwa kumuumiza kwa kumfinya zaidi la aweke mguu juu ya shingo yake na mchinje na hata baada ya kuchinja bakishe mguu wake pale ni kwa sababu kichwa kibakia chini na mwili mwingine e, sehemu nyingine ya mwili na tapatapa kama miguu yake na mikono yake haina neno, lakini kule kuizuia na kuipa dhiki sana haifai. Hiyo ni wema katika katika kuchinja. Waliyurih dhabihatahu, ampatie yule mnyama raha yake, na raha ni kwa mtu kunoa kifaa chake kiwe na u, makali sana, na atumie nguvu akate mara moja, hapo anakuwa amefanya wema katika kuchinja kwa hivyo Uislamu ni dini ya adabu ni dini ya kufanya wema hata katika kuchinja hata katika ile hali ambayo wafaa kutoa roho ya kiumbe basi toa kwa njia nini kwa njia nzuri naam asema rahimahullahu ta'ala الحديث الثامن عشر حديث يكمن نانه عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها أخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح حديث 18 حديث اليوبوكيو ما مصحابه وويلي ابو ذر جندب ابن جناده نا ابو عبد الرحمن معاذ ابن جبل الله او رادناو كوا امسما رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haithu ma kunta, mche Allah popote utakapokuwa. waatbii atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, nafuatiliza juu ya maovu, fuatiliza na mema, mema yale yatafuta maovu. Wa khaliqin nasa, natangamana na watu, ishi na watu, bikhuluqin hasanin, kwa tabia nzuri hadithi imepokewa na alimam imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala hadithi hii imekusanya pia vile vile wasia kubwa sana nyasia tatu kubwa moja yahusiana na haki ya Allah azza wa jal na mengine yahusiana na haki ya waja baadhi yahusiana na haki ya Allah na mengine yahusiana na haki ya waja ittaqillaha taqwa imefasiriwa na maulama sana maulama wako na akwali nyingi kuhusiana na taqwa kwa ufupi maana ya taqwa ni mtu kuweka kizuizi baina yake na adhabu ya Allah kwa kutekeleza maamrisho ya Allah na kujiepusha na makatazo yake kuweka kizuizi baina yako na adhabu ya Allah kwa kutekeleza maamrisho ya Allah na kujiweka mbali na makatazo yake. Kwa hivyo muogope Allah, kuwa na takwa, mche Allah haithu ma kunta, popote utakapokuwa, popote utakapokuwa, mche Allah azza wa jalla katika fadhal, katika hali ya siri, unapokuwa katika faragha peke yako na unapokuwa mbele ya watu mche Allah, si unapokuwa mbele ya watu masha Allah, na unapokuwa faragha, basi haramu za Allah, mipaka za Allah zote wazivuka. La, mumin ni yule ambaye nje yake na ndani yake yote iko sawa, alhamdulillah. Anapokuwa peke yake au anapokuwa pamoja na watu ambao wasiomjua, hali yake ni sawasawa sawa anapokuwa na watu pamoja na watu ambao wamtambua siku zote amuogopa Allah azza wa jalla wa atbi'i sayyi'ata alhasana na kwa vile kila mwanadamu eh, kufikia daraja ya juu ya takwa ni nzito kwake yeye huenda kateleza akaingia katika kumuasi Allah basi aambiwa usiwe na wasiwasi unapoingia katika lindi la madhambi ukamuasi Allah ukamkosea Allah na kila mwanadamu ni mkosa atbi'i sayyi'ata alhasana fuatiliza na wema fuatiliza na wema na wema huo ulioufanya baada ya maovu yako baada ya madhambi yako itaifuta kuna hadith tuliitaja wiki iliyopita tuisome hivi leo katika hadith iliyopokewa na al-Bukhari na Muslim kuhusiana na atbi'i sayyi'ata al-hasana asema an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema anna rajulan kuwa kuna mtu ambaye katika masahaba asaba min imra'a min imra'atin qubla alikutana mwanamke akambusu ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم كيشا جي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له تجي ذنبه اليفانيا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم بك ايه kashuka. Aya ايه Allah الله katika suratu سوره هود واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات yudhhibna sayiat yani simamisha sala katika pande mbili za mchana asubuhi na jioni wazulafa min al-layl na ndani ya usiku innal hasanati yudhhibna sayiat hakika wema yanaondoa yanafuta maovu dhalika dhikra lidhakirin hiyo ni ukumbusho kwa wale ambao ni wenye kukumbuka asema akamsomea mtume sala sallam eh, alinyamaza kimya mpaka aya hii ikashuka fadaahu akamuita mtu yule faqara'aha alayhi akamsomea aya hii faqala rajulun mtu akasema hadha lahu khasa ya rasulullah je aya hii ni khasa kwa mtu huyu kuwa innal hasanati yudhhibna sayiat kuwa mema yanafuta maovu ni kwa mtu huyu peke yake akasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bal linnasi amma bali ni kwa watu wote kila yule ambaye atakayekuwa na sifa hii basi aya hii yamkusanya naye ndio maulama wanasema al-ibratu bi'umumi al lafz la bi khususi sabab kuwa la kuzingatiwa ni eh, ujumla wa matamshi yanayopatikana katika Qur'an ujumla wake si kuangalia sababu hasa iliyoshuka aya hile mfano kama aya hii sababu ya kushuka kwake ni kwa sababu ya jamaa huyu radhiyallahu anhu lakini lafdhi hii inakusanya kila mtu inakusanya kila mtu ambaye atakuwa katika hali sawia na mtu huyu ukafanya maasi la qadar Allah ukaingia katika kumaasi Allah ukafanya mema baadaye basi innal hasanat yudhibna asayiat mema yanafuta nini yanafuta maovu na hii ni katika rahma ya Allah jalla fi'ala rahma ya Allah jalla fi'ala innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun wale ambao wanamuogopa Allah wanapo wanapatwa na sheitan wakamaasi Allah wanakumbuka na wanarudi nyuma wanafanya istighfar wanafanya mema baada ya maovu waliyofanya lakini mandugu wa shaytan wanapoingia katika maasi basi shetani anawadidimiza zaidi lakini mu'min si hivyo mu'min anakiingia katika madhambi anazindukana anafanya istighfar na akifuatiliza mema baada ya maovu yale e, ni bora zaidi na inafuta madhambi ambayo alikuwa ameyafanya kisha mwisho asema wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin natangamana na watu kwa tabia njema tangamana na watu kwa tabia nzuri na hii ni jambo hili ni jambo ambalo ni muhimu sana yani mtu pamoja na kuwa aamrishwa baina yake na Allah awe ni mcha Mungu awe ni mwenye kuchunga mipaka ya Allah na pia vile vile aamrishwa anapotangamana na watu kwa sababu haishi peke yake ulimwenguni sawasawa ni katika environment ya nyumbani kule mfano katika nyumba yake atangamana na familia yake vyema majirani atangamana nao vyema sokoni ni mwanabiashara atangamani na aishi na watu kwa tabia nzuri popote atakapokuwa akikutana na watu anapoishi na watu aishi na wao kwa tabia nzuri na yule ambaye atakayekuwa karibu na Rasulullah sallallahu alaihi siku ya kiyama manzila yake karibu na Rasulullah sallam ni yule ambaye atakayekuwa na tabia tabia nzuri tabia nzuri ni muhimu sana waweza pata mtu masha Allah sala zake alhamdulillah Qur'an masha Allah dhikr usiseme lakini ulimi wake kwa watu ulimi chafu muamala na watu khiana khain mkubwa ni yeye wallahu almusta'an eh mpaka watu wasema tu eh, wamjua fulani ah ule mambo ya pesa usi, usifanye naye mambo ya biashara mambo ya nini hapa mengine yote mweza kufanya lakini mambo hii ajulikana kwa sifa hiyo wallahu musta'an tabia mtu mwema katika upande mmoja katika muamala wake na Allah lakini kwa waja wa Allah yani anakuwa ni tofauti kabisa la si hivyo waqulu linnasi husna zungumzeni na watu maneno mazuri wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin fanyeni wema hakika Allah azza wa jal apenda wale wenye kufanya kufanya wema na wema ni kuzungumza na watu mazungumzo mazuri na eh, kuwapatia nasiha kuwaelekeza katika maslahi yao wakikupatia amana wewe kuwahifadhia amana yao kama ni ahadi mwawekeana basi unakuwa ni mwenye kutekeleza ahadi ile na mengineo yote ambayo yaingia katika tabia njema yaliyowekwa na sheria ya Allah jalla fi'ala mtu akawa ni mwenye kusimama na tabia hizo yakfi yakfi hmm takomea hapo takomea hapo hadi wiki ijayo insha Allah takapoanza hadith ya 19 hadith ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma katika wasia اليمبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم